www.tabligislam.blogspot.com نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين برادرای محترم الله جل جلاله ومنواله كريم رحيم مهربان مشفق ذات خداوند متعال بخاطر خاطر کامیابی انسان ها و جنیات دین مکمل و پوره را فرستاده والله متعال بخاطر خاطر رسانیدن دین به خاطر اشاعت دین به تمام انسان ها در روی زمین سلسله زندگی حضرات انبیاء علیه السلام را جاری ساخت هر پیغمبر در دنیا می آمد کوشش ابتداییش بالای قلوب انسان ها می بود که روخ دل انسان ها به طرف الله سبحانه و تعالی شود و در دل هر انسان یقین پیدا شود که از الله میشه از غیر الله نمیشه الله جل جلاله به قدرت خود قادر به هر کار است و تمام مخلوقات بدون اراده الله سبحانه و تعالی قادر به هیچ کار نیستند تا به امروز در تمام نظام و کائنات چقدر حالاتی که آمده ای با حکم و اراده الله سبحانه و تعالی آمده و فعلا در روی زمین چقدر حالاتی که وجود داره ای هم با حکم و اراده الله سبحانه و تعالی با وجود آمده و در آیندام چقدر حالاتی که وجود میه به حکم و ارادی الله سبحانه و تعالی وجود میه ولله الملك تمام نظام کائنات از آن الله سبحانه و تعالی است لله خزائن السماوات والارض خزانه های زمین و آسمان لله ما فی السماوات و ما فی الارض هر آن چیزی که در زمین هر آن چیزی که در آسمان است از آن الله سبحانه و تعالی الله رب العزت ذاتش حقیقی است و صفات الله سبحانه و تعالی حقیقی است الله رب العزت ذاتی است که در وجود آوردن یک مخلوق به هیچ مخلوق نیاز ندارد در فنا دادن یک مخلوق به هیچ مخلوق نیاز ندارد و الله رب العزت ذاتی است که انسان از آدم وجود داشت وجود داد تمام نظام کائنات وجود نداشت نقشه زمین آسمان و هر چیزی که در بین عزیز وجود نداشت الله سبحانه و تعالی با قدرت خود تمام نظام کائنات وجود داد کل من علیها فان یک روز میرسه که تمام نظام کائنات ختم میشه زمین به این عظمت بزرگیش از بین میره یا آسمان ها مثل آسمان ها پارچه پارچه میشه ایکاها مثل پختاری باد میشه و همین قسم دریاها تمام ازی نابود میشه ولی صرف صرف ذات علی الله سبحانه و تعالی باقی میمانه او ذاتی از هو الاول والآخر و الباطن الله رب العزت او ذاتی است که سمیع است در سمیع بودن خود الله سبحانه و تعالی سمد است و الله رب العزت قادر است به قدرت خود میشنوه الله رب العزت خبیر است با خبر است به قدرت خود و الله رب العزت خبر است علمای کرام فرمایه که در وجود انسان هیچ مخلوقی وجود داره که انسان رو به چشم خود دیده نمیتونه صرف توسط میکروسکوپ او دیده میشه به نام مخلوق و در وجود مخلوق او رو انسان به چشم خود نمیبینه یعنی اقدر خورده است و در وجود خود میکروب هیچ مخلوقی است که میکروب هم او رو دیده نمیتونه ولی ذات الله سبحانه و تعالی از او خبر است الله رب العزت ذاتش حقیقی است و صفاتش حقیقی است برادرای محترم تمام نظام کائنات چقدر حالاتی که وجود داره به حکم و اراده خدا وجود داره برادر عزیز علمای کرام میفرماید هر قطره بارانی که از آسمان پایان میه به مسافه 12 صد متر پایان میه از 12 صد متر به زمین میفته و هر قطره بارانی که به زمین میفته در یک ساعت سرعت ازی 572 کیلومتر میشه و یک مرمی سرعتش صد کیلومتر است میفرمایند اگر به اندازه یک قطره بارش اگر کدام مخلوق دیگه باشه یا یک سنگچل باشه از دوازده صد متر پایان بیفته اگر این دسر یک نفر بخوره بخوردن سر از اون نفر میکفانه ولی الله متعال ذاتی است که هر هر قطره باران حفاظت میکنه و او را پرورش میده و به هیچ انسان ضرر نمیرسانه الله رب العزت تصرف عمومی بالای تمام مخلوقات داره و از تمام نظام و کائنات بدون اراده خدا هیچ چیز نمیشه از پادشاه و پادشاهت از رئیس ریاست از وزیر وزارت از صدر و صدرازم از مدیر مدیریت از مامور ماموریت از تمام نظام کائنات از دکان و دکاندار زمین و زمیندار مال و مالدار ملک و ملکدار از تمام کائنات از تمام قدرت از غیر بدون اراده الله رب العزت هیچ چیز نمیشه تمام قدرت غیر یک جای شود به یک نفر ضرر برسانه ولی الله نخواه ضرر رسانده نمیتونه و اگر تمام نظام کائنات یک جای شود بخواهد به یک نفر فایده برسانه ولی اگر الله نخوایه فایده رسانده نمیتونه به خاطر از اینکه و تعیز و منتشا و تذل منتشا تشا عزتم از طرف خداست ذلیل کردنم از طرف خداست الله رب العزت نفع و نقصان عزت ذلت خوشی و غم فتح شکست بیماری صحت کامیابی ناکامی موت حیات گرمی سردی تمام نظام و کائنات در قبضه خداست به همین نسبت انبیاء علیه السلام می آمدن و زحمت می و او ایمانی که به نزد الله رب العزت مطلوب و مقصود می بود او ایمان به الله متعال پیش می مثل که ابراهیم علیه السلام در پیش رویش آتش او آتشی که شش ماه علمای کرام می فرماید نمرود شش ماه مکمل ایزوم جمع کرده و او آتشی که علامه اکرام میفرمایند نه قبل از او قسم آتش در زمین وجود داشت و نه بعد از او قسم آتش به وجود میاد پرنده ها از بالایش تیر میشد به مسافه چند صد متر او دم و آسمان کباب میشد و پایان میافتاد او قسم آتش و به ابراهیم علیه السلام بزرگترین مخلوق که جبرائیل علیه السلام است که علماء کرام میفرمایند مفهوم حدیث شریف 600 پر داره دو پر خداواز بکنه تمام نظام کائنات تمام افق پنهان میشه او مخلوق بزرگترین مخلوق نظام بزرگترین مخلوقی که الله متعال در نظام کائنات خلق کرده پیش ابراهیم علیه السلام میگه میگه یا کمک نیاز داری ابراهیم علیه السلام میگه نه از تو هم نمیشه بلکه از رب ما میشه به این خاطر اونمو یقین در دل ما پایان شد صحابه کرام بزرگترین آخرین درجه ایمان آخرین درجه عبدیت به الله متعال پیش کردن و هم میگفتن لا اله الا الله محمد رسول الله ما هم میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله ولی وقتی طارق بن زیاد رحمت الله علیه در اسپانیا وقتی میرسد در اندلس اسپانیا امروزی هفت هزار نفر از توسط کشتی از جزیره تیر میشن وقتی در کناره اندلس میرسه با تمام کشتی ها رو در میتن پرسانش میکنن به چی در دادی؟ به چی در دادی؟ با حال دوباره به وطن رفتن خب به کشتی نیاز است میگه ما به خاطر از در دادم یا فتح شوه اسپانیا کلی مردم مسلمان شوه یا قبرای ما اینجا جور شوه نیت برگشت نباشه اقبال میفرمای اقبال راهوری میگه تاریخ چو بر کناره اندلس سفینه سوخت گفتن دور از سواد وطن باز چون رسیم ترک سبب ضروری شریعت کجا رواست میگه دست بر شمشیر برد و گفت هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست به این نسبت برادرای محترم الله متعال به هر انسان زندگی دنیا رو به اعتبار آخرت داده و به همین نسبت فیصله میکنه و اگر زندگی ما مطابق منشه خدا بود پس کامیابی تا غیر از اون ناکامی الله متعال به هم توفیق نصیب بکنه که هر هر لحظه زندگی خود در هر لحظه زندگی خود منشه خدا رو دیده زندگی اختیار بکنیم سبحان الله و بحمده سبحان. www.tabligislam.blogspot.com